Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng mundo Sabi ng mapagsamantalang damdaming pansamantala Na ako nga daw ay hangal dahil sa pagmamahal Na di kayang tumbasan na kahit na anong mga Dati nasa panaginip lang ang binibini na puso ng kada Gising ko sa umaga Kung magmahal ka ka Langit ay nagiging kama Parang gabi-gabi Kung makasiping ko si Dama di kay kayakap Mas lalo kong nalalaman Ang ibig sabihin ng kayamanan Kahit na halaga man ng pambayad Dupa sa aming tahanan Ay presyo lang ng nasa mesa nila tuwing agaan Bagong telepono, magara na sapato Sa ngayon ay di ko maibibigay ang iyong layaw Pagkat ang kaya ko lang ay ipadama Sa'yo na laging ikalabing apat na Pebrero kada araw Halik mo ay hindi kaya tudukan Ng tamis na daig, pananim sa tubuhan Di ka man mahandugan kahit maski pandesal Pag-ibig ko ay hindi hindi kayang tumbasan ng anumang materya Ibigay sa'yo lahat ng gusto mo Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng mundo Sabi ng mapagsamantalang damdaming pansamantala Na ako nga daw ay hangal dahil sa pagmamahal dadalawin Madalas lang talaga ko kailanganin dun sa amin Bakit wala kang kibo tuwing ikaw ay yayakapin Makasibat na nga nalalamig ka na ba sa'kin Ako sana wag naman gustuhin ko mga gara na dalawin Kaso baka kumot mo'y nasa labahan pa Wag ka mag-alala sa aking kalagayan Sa ngayon ay kaya ko nang ibigay sa'yo ang kalawakan ha Pag nakahigat magkahawak ang kamay la Bimi tanging sa pisngi ko lang nakalagay ta Wanan hanggang sa magumagama pa Kahirapan ay kasama mo akong uma Mapaparay ka, tabi ka hanggang sa kayamanan malulung Mga bagay na sana'y nagawa pa natin noon Kung di ako nakatulog nang nagmamaneho't gisingin Ng dalawang higanting ilaw na sa'king pasalubong Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mong Karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng sa langit na kumalamang Kahit ang kaya ko lang iparamdam Sa'yo'y malamig na hangin Di ka man kayang yakapin Nagawa kang tabihan Ang ako lang ang may alam Kung nandirito ka lang Ay nasa langit na kumalamang Kahit ang kaya ko lang iparamdam Sa'yo'y malamig na hangin Di ka man kayang yakapin Nagawa kang tabihan Ang ako lang ang may alam Ibibigay sa'yo Lahat ng gusto mong Karangyaan kayamanan Na pwede mong hawakan Dito sa ibabaw ng